langkung-langkung dateng segenap panitia penyelenggara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten pundi mriki tamasya nggih leres Bu ingkang kula hormati umumipun dateng hadirin wal hadirat rahimakumullah khususan dateng para pengantuk-pengantuk ingkang berbahagia Pun ngantuk Bu Dereng kok merem Oh menikmati. ketua asale saka rela ngaji ngantuk ora oleh oleh Ngawaliatur muji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kandi lantaran nikmat pitulungan kemurahan saha kawelasan saking ngarsanipun Allah dalu menika kula sak rombongan saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen Jawa Tengah saged sowan wonten tamasya ya Sidoarjo sesarengan kalian panjenengan sedaya wonten ing majelis pengajian dalam rangka merengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanti manggih wilujeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi acara ingkang dipun gelar kalian panitia dalu menika dados amal soleh ingkang dipun tampi kalian Allah pikantuk ridho saha beto manfaat dunya ngantos akhirat Allahumma amin hadirin wal hadirat rahimakumullah malam ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus hari ulang tahun yang keempat RKD Radio Konco Dewi saya pribadi juga mewakili teman-teman dari Pondok Pesantren Wali Songo Sragen mengucapkan selamat kepada RKD dengan ulang tahunnya yang keempat ini mudah-mudahan nanti ke depan bisa meningkatkan kualitas siarannya dan lebih bermanfaat kepada masyarakat. Allahumma amin. Hingga sini pun magayutan kalian perengetan Maulid Nabi Bapak Ibu, kulau mboten badi criyos sejarah ikan Kanjeng Nabi sebab kulau yakin panjiran sedaya sampun paham, sampun apal. Sampun to, Bu? Mosok dereng. tapi dijawab kurang kompak. Kanjeng Nabi lahir ing apal no gayane rolas maulid taun ngerti no kurang-kurang gak tahu ingkang romo asmane sayyid abdullah tahu ingkang ibu siti apal tamasyal dilawan Kalau mboten badhe jira sejarah kelahiran Nabi. Namun segede meluruskan pemahaman agama Bapak Ibu. ya? Kula mboten badhe ngaos nambahi ilmu dateng jenengan mboten. Sebab kula yakin jenengan sing kang rawuh niki pun kathah ilmu pun awit pun biasa ngaji rina wengi. Napa melih ngaji niku niki gampil sangat lewat TV saged gitu Bu lewat internet, HP, radio, walaupun pengajian rutin sanggon-gon. Namun segede badhe nyervis pemahaman, ngertos nyervis, Pak. Napa bahasa mriki nyervis niku? Dandani, benakno sing mungkin kurang pernah dipernahno, sing dereng pas dipasno ngoten mawon cara kabel mung konslet ya dibenekno konslet. Eh ngoten lho Bu, nggih. Masalahe napa para rawuh? Kathah pemahaman agami Islam teng masyarakat niku asline salah. Mergo pun dadi umum dianggep bener. Mula Jawa Tengah niku ana istilah salah kaprah. Mriki enten. Ngertos? Salah kaprah janjane salah mergo wis umum dianggap bener lho niki nek mboten diluruske mboten dibenakno niku mangke badhe diwaris anak turun kan berbahaya betul contoh kula penjenengan gesang teng alam donya niki rak pengen seneng nggih Bu pengen bungah pengen tentrem, pengen bahagia. apa enten wong urip pengen susah? Mboten enten. Berarti kepinginan kula jenengan iku leres, uripe pengen bahagia, pengen tentrem, pengen selamat, gitu nggih. Wong dungane wae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kan ngeten? Donga diarani donga sabu jagat. Nyuwun dateng Allah mugi-mugi teng donya diparingi kesaenan, teng akhirat diparingi kesaenan, tebih saking siksa neraka. Allahumma amin. Ingkang badhe kula aturaken servisipun niki lho Bu, memahami tentang kebahagiaan hidup. Kula niku nate mbuktekke tanglet teng pundi-pundi menawi kula diundang ceramah ngeten niki. Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa. Ternyata tasih sami, Pak. Pemahaman ini ku sami. Duka nek mriki. Jadi memahami kebahagiaan, memahami ketentraman niku sing diukur niku materi. Mriki nggih ngoten, Pak. niku lho budha ngomong niku lho wong seneng wong bahagia ku ya wong sing duwite akeh ngoten niku to mriki ngoten niku gayane mboten ngaku kuatah pak putih-putih wong seneng wong bahagia ku ya wong sing duwite akeh sing omahe gedhe sing pangkate dhuwur sing mobile mewah sing sawahe ayu sing bojone amba ngoten niku non sawai oh wale sawai ombo bujune ayu bujune ganteng bujune gagah rata-rata kan ngoten gitu bu ibu nyuwun sewu kata-kata niki sekilas koyok bener koyok bener tapi dek di buktekne kalian kenyataan cocok nih kalian kenyataan ternyata salah enggak usah ini digalih sareng-sareng wong seneng wi wong sing pangkate dhuwur berarti wong sing gak duwe pangkat gak iso seneng apa yang ngono napa ternyata nih mboten ta salah lo tabrakan pun Wong seneng ki wong sing mobilnya mewah, Nanti wong sing gak duwe mobil ora seneng apa yang ngono? Mboten. Salah lah. Bapak Ibu ingkang hormati, jawab itu pundi? Mau tahu? Mau tahu? Dengarkan. Wong ki nek seneng, wong ki nek seneng lali bondo lali dunya. Kalau tanglet dijawab jujur, ibu-ibu saat niki, bapak-bapak saat niki, jenengan seneng apa susah? Seneng apa susah? Saestu jenengan lali duwe omah Saat ini rak lali nek duit TV barang, lali to? Lali. Mergo napa? Sing ngrasakno bunga, sing ngrasakno susah niku ati. Gitu. Kok sing ditung bondo kan salah sasaran. Gitu maksud aku. Jawabnya pripun? Ngeten. Sopo wae wong urip neng alam dunya niki Bapak Ibu, mbuh lanang, mbuh wadon, mbuh wong desa, mbuh wong kutha, mbuh sugih, mbuh melarat, buh pejabat, buh rakyat, buh kiai, buh santri, buh duwur, buh pendek, buh lemu, buh kuru, buh ayu, buh elek, buh mancung, buh Jawab kok milih Kuabeh asal. atine sih normal bahasa kula ngoten nggih niku kabeh iso ngrasakno bunga iso ngrasakno susah betul mergo sing ngrasakne bunga susah niku ati kahanane urip iki tansah gilir gumanti bunga susah iku lumrah kabeh wong do ngalami bila kamu astagfirullah baik kok ya apal ya kok di sisiku ngene kula wae lagune judule kabejan ya coba diteruske cara rasa uti kliru kok ora paham ya ah. manungsa ora kuasa bisa nemu rencana wajib usaha saire jelas mboten baku. Rezeki iku kaya misteri, ora iso dimereni manungsa kantun nampi. Sing ngomong arek nguri. Ora misteri gunung merapi, rina wengi digoleki kadang ora nemoni. Wong diburu kadang melayu. ngeplok ngemplok kok jeglok, mergo kesamplok. Tapi nek rezeki barokah belalah malah turah. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jawab materi ngajeng wau. Dados bunga susah niku manggone tenggene ati. Kantun jenengan lah nyetel pripun ngaten. Ati iki disetel bunga sakit, disetel susah sakit, Nggih. ati susah niku ora kok perkara gak duwe omah, gak duwe sawah, gak duwe pangkat, gak duwe duit mboten perkara niku. Bu, serius nggih? Wong susah iku penyebabe mergo ngersula. Mengeluh. Mangenangen. Nek jenengan kuat mboten mengeluh, mboten susah kok. Loh, gak matok. Gama tuh. Ini sing bantah. Gila, nek lantai duit, masa ora susah. Loh, ora duwe duit, ora susah. Asal ora mengeluh. Sing marakne mengeluh, marakne susah, mengeluh ini ku. Nggih. Lah, supaya bunga aja mengeluh. Diwale syukur. syukur Alhamdulillah aku gak iso gawe duit ya tau nyekel gak susah bu upama tak itu oleh ku nyekel duit karo ora ya akeh lah nyekel duit nggih saged nampi iki mung contoh jenengan duit duit tapi ngersula mengeluh tetap susah duit duit sak juta ana tamu pitu wabeh ngeteri ulem nyumbang nah, mantu nah. <laughs> Susah jenengan. Bukan karena uangnya, karena hatimu. Sakit ditampi Bapak Ibu ya. Bu, Ibu. Jenengan ngeten niki sakit kok. Susah sakit, bunga sakit. lo sering matur. Ini kalau saya lungguh muni ini kok. Saya lungguh ngisar niku ngersula ini Nasib, nasib. teka sore gak nunggu kursi ini aku mengeluh lah nek ngoniku susah jajal diwale aja mengeluh tapi syukur alhamdulillah ngaji nunggu ngisor enak re iso selonjor iso aduh geger ngemui anak ya astagfirullah bener gak? boten ngowahi lungguhe tapi ngowahi rasane ati sing maune susah dadi bunga saged ditampi mulane ana tetembungan urip niki bunga apa susah digawe dhewe La iso gawe bungah ngopo kok dadak susah? Ora ya ngono pertanyaane. Urip niki bungah iso ngopo dadak susah. Wong lagune jelas, wong jawab buat apa? Loh kok gak komplit. Kok gak kompak, kok gak apa ya? Buat apa? Nek kafir jawab rata tak ya. Aku mohane wong susah dan ya, gak enak belas ya. Buat apa? Susah itu. Pinter gila gitu? Susah tuh nggak ada gunanya. Coba don Bapak Ibu jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya cak, diselingi. mohon pun metu. Eh. Ah, kita nela apa lu nyun sewu, mangke kula diparingi wekdal ngantos jam pinten niki? Jam kalih ya ora umum lho Pak. Jam kalih jeneng arep nyiksa ya. Sing kuat jam loro monggo mungkin tak mantuk riyen kula. Anu pun pun sak legane mboten sadiwates. Aku nek kesel rak meneng dhewe ya Bu. Salu ala Muhammad. Ya, 1 2 3 4. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak Pak Bu kali disambi. Muhammad. Hmm. Paham Bapak Ibu nggih? Niki menawi mboten dipun jelasaken, Pak, bahaya sangat lho dampaknya. Gara-gara meyakini bahwa yang menjadi syarat kebahagiaan adalah harta, materi, napa dampaknya, Pak? Kathah tiyang mboten dawani nikah. Geleme malah selingkuh, ra bahaya. Lho sederhana kok. kok gak nikah to Mas dereng gadah harta Pak lho tapi gelem zina rusak mboten donya kok gak kawin awakmu kok gak nikah dereng gadah pangkat to lo. awakmu kok gak rabi dereng gadah griya dereng gadah sabin dereng gadah dereng gadah tapi selingkuh penggaweane ora ajur ngene iki nggih Bu padahal nikah itu ibadah nikah ku ibadah nabi nggih nindakno malah dawuh an nikahu sunnati Paman raghiba an sunnati falaisa minni nikah itu sunnahku barang siapa yang ingkar dengan sunnahku maka ya bukan termasuk golongan umatku betul mulane kula aturaken monggo ampun ngantos nggak ada pemahaman syarat untuk meraih kebahagiaan sebagai syarat mutlak adalah materi. Jangan. Sakit ditampi, ya. Sakit ditampi, ya bu. Saiki dicocok nih kahanan jadi Nek tentrem hati, bunga hati kok sing diukur materi, Pak. Saiki perbandingan. Wong-wong bian, karo wong sakniki didelok tentrem ini, tentrem wong bian, apa tentrem sakniki, Bu? dimenang biyen. Padahal materi jelas banyak orang sekarang, betul? Fasilitas kita tebe, gak usah ini digali sareng-sareng urusan sandang, pangan, papan. Niku menang wong saat niki. Sandang, sandangan, pakaian niku Wong biyen niku zaman mbah-mbah kula jenengan. Lah pakaian paling sitok tok, ora kena setrika ngumbah gak gawe sabun ya ha wong biyen ngono neng sawah gawe kuwi neng pasar ya gawe kuwi turu gawe kuwi pancen apa duwene ya mung kuwi ku wong biyen sakniki enten wong mriki sing melarat pakaiane sitok tak enten Bu gak percaya yakin gak percaya sak melarat-melarate wong tamasya gitu Buatan mungkin pakaian hanya satu setel gak mungkin. Apa menang ibu-ibu, walah pun patang lemari ya. gonta ganti gonta ganti arisan ganti pengajian ganti kita neng pasar ganti nanti mendring gak lunas lunas nah guyu banter berarti kuliner lu niku bener gitu bu sandang pangan ini namun kersane yakin urusan pangan jauh pak dibanding orang dulu Wong biyen niku mangan sak ana nek kula ngalami Bu, kula jaman si alit riyen mangan tiwul, ngertos tiwul jenengan. Sego jagung niku tiwul niku masyaallah lawe mung gerih iku dibakar, gak diminyak. Iku kadang sedina makem pisan tok uru cek rebutan kalih Mas kula, Mbak Yu kula nggih. Wong biyen sakniki enten sing mangan tiwul ngoten niku. Mboten lho sedina mangan ping 4 e iso kok. Oh, lemu-lemune ya ngono kuwi. Alhamdulillah. Tepih lho Pak bentene. Sandang, tangan, papan, urusan papan, jauh tempat tinggal. Riyen niku golek omah tembok, omah mewah, ulah jarang, Pak. Omah niku wis gumpuk reyot, gedheke bowel kabeh dibroceli kucing. Manten anyar bingung alam, arep garap PR piye. Sakniki golek omah elek malah jarang. Lah nggih Nek bahasa kula ngeten Bu, wong biyen niku cara didelok tata zahir ora bejaji. Lah piye wong pakaiane iso kaya ngono ora kenal setrika, ora kenal sabun, adus ora kenal sabun, mangan sak candake wong tiwul, panggonane ya kadang turu ora e kenal kasur tapi jero mriko. Ati mriko kuat. Nek sakniki e, dilihat dari luar, wah koyo iya iya oh, tapi jeruk kropos. Kertas bahasa kropos? Betul kertas? Nanti keropos kropos niku anu. Nggih kropos. <laughs> Jadi gampang gampang stres. Wong ini mang bersandar gampang stres roh apa sing kira-kira gak nyocok di hati gampang stres sing petani ngerti parine dipangan tikus mumet ngeluh dadak Pegawai krungu pensiun oh, pensiun dia telung tahun kok iki wis angel turu mangan gak enak loro cepet mate eh gitu kehilangan pacar bunuh diri ngoten niku Masya Allah lek wong biyen Iwan saya bu, jeru rohani ini kuat, wong saat niki rohani ini lemah. Mula akeh wong stres. Nah supaya kalian buatan stres, lo gadah lagu judulnya Tombo Stres. Tombo apa? Tombo hati. <laughs> Tombo stres. Terus betul jangan. Ya, Bapak Ibu jangan kemana-mana, ada yang mau lewat. Itu, iya, tambah stres. Taruh kan tadi jam dulu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. One, two, three, four. Tambah stres. gak Bu, Pak, kalian disambi santai, disimak ini. ala sayyidina Muhammad. Saire jelas mboten Pak Bu. Jenengan ampun kepenaan mantuk-mantuk mung terkesima kali lagu lan musik niku monggo dinikmati tapi saire niki pitutur santapan rohani. agak wong stres mergo uripe gak beres tansah ya Rasulullah atine ngongsori wengi buru donya kaya wong sida arjo eh mau apa ngono ora ora medhokane mburu lali agama ngono iki represi kedua ngene rasa nggo musik sik ben cetha lha kono kepenakan malah gak paham sak ire Joko dong gak gelis tua Ngatet gak bu Wong yang terima umure dawa Allahumma Wong sing sabar rezekine jembar. Allahumma. Wong yen ngalah uripe bakal barokah. Allahumma. Yo enak ta pengunjung ae amin tok ae. Aku yang gatuk mangel lalu amin ae. Ya tapi bener loh Insya Allah. Sapa sing jujur uripe makmur. Uripe makmur. Allahumma. Wong sulaya uripe sara. Uripe sara. Nauzubillah min. Wong sing sombong ngamale kobong naudzubillah min sapa telaten tembe mburi bakal panen kaya wong serakin. Yo gak maduk iki. Kaya wong tamasya. Allahumma ya marhaban ya nur aini aini Husaini Marhaban ahlan wa Marhaban ya Marhaban ya Paham Bapak Ibu nggih? Saiki pertanyaane ngeten. Ayo wong biyen mung cara tata laire mung kaya ngono kok malah atine tentrem. Tak ngoten wae judule. Wong saiki uripe serba uh. Napa-napa enten napa-napa gadah lu kok atine malah akeh susahe. Niku penyebabnya napa kira-kira? Napa anu? Pangerane lah, ya pernah ganti to. Tuhan kan nggak pernah ganti. Dari dulu lah Allah tetap Allah, ya. Ini kudu kudu di, diyakini Bu. Allah tetap Allah Tuhan kita. Sejak kapan? Tetap Allah. Sampai kapan tetap Allah. Sifat Allah nggak berubah. Allah moho Murah, moho Asih, moho Sayang itu kan selamanya. Sing bu, Bu ini. imane wong biyen iku kuat ngoten lho nggih imane wong sakniki kira lemah mulane dalu niki kula matur ngeten niki ngajak monggo kula jenengan berusaha nguwati iman napa nguwati iman keyakinan sing yakin janji-janjine Allah ini diyakini sing tenang jenengan yakin niku wis iso ngilangi susah kok ora kudu duwe omah ora kudu duwe sawah yakin ngono tok hmm, susah iso dadi seneng estu ku conto nggih iki sering tak aturne ning conto sederhana wau peristiwa nyata boten gawe-gawe kula jaman dereng dugi mriki panitia susah nggih to lho hadroe wis teko kok Pak Yai rum teko kene piye kok gek lali bingung panitia. Unek nganti ra teko, amoh aku. Diamuk pengunjung aku, atine rak ngono, susah. Akhirnya terus ngendi? Kula ditelepon. Kale Mas Darwin, Pak Yai dugi pundi? Kula dugi sepanjang. Hmm, sepanjang. Ngoten tok Mas Darwin. Senenge ra karuan. Alhamdulillah. wis teko sepanjang dadi upama aku mulih ngulon neh nggih gak ro jane rak ngoten asline nggih tapi kenapa kok mau susah dienggo teko ta ora begitu krungu suara kula duki sepanjang ngono tok susah Pak Darwin ilang jadi suweneng Lho ora gak kudu duwe omah, kudu duwe mobil ora to, ya? Wong krungu swara ngono tok kok iso ngrubah ati susah dadi seneng. Bu, Ibu. Kula tanglet. Sing nyuwara kula duki sepanjang wau sinten? Mboten, HP. HP <laughs> ini Pak Darwin sing diasta niku ngeten. Muni kula duki sepanjang ngono tok iki lho. kok sing muni aku ndek loro ing atase HP wong muni kula dugi sepanjang wis iso ngowahi ati susah dadi mergo yakin yakine piye Pak Darwin ngene wis ra mungkin HP ku iso nyuwara ngene nek Pak Makruf gak muni ngene nggih ibu kan itu keyakinan meneng bareng iki paham ora ya? sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah, ajaan kula kula jan niki wong Islam Lek pengen atine niku tentrem, seneng, bahagia, ayo meyakini apa sing dijanjekne Allah taala. Contoh masalah rezeki. Gak usah ragu. Allah ngendika, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." ora ana gegermetan ning dhuwur bumi iki kuwabe kejaba rejeki sing nanggung Gusti Allah diyakini aja ragu ngeten ngeten lho Bu ala wong aku urip iki ra karepku dhewe kok ya ya ngono aku urip ana sing ribi ana sing tanggung jawab sinten Allah Subhanahu wa taala anane aku cek diwe urip neng dunya yakin rejeki sih dijatah ngoten nek wis gak dijatah rezeki wis dipundhut kali Gusti Allah betul jadi Allah kita tanggung jawab nitahke makhluk kaya panitia iki jajan ngundang wong sak menake tanggung jawab kursi wis disiapi sejak awan mau sik ndi tekane kene kursi kali jenengan Sik kursine. Leh nyiapi snack lak mulai isuk mau, ya Bu ya. Leh nyiapi panggung kapan iki? Mau bengi menawa. Jadi ngundang niku wis disiapi fasilitas. Artinya Allah nitahke makhluk jatah rezeki wis diparingi. Gitu maksud aku. Eh, lah wong biyen pun jinan pirsani, mangan mung tiwul, anak ya wani rolas, praya gaul. anak rolas kok dadi wong kabeh pancen anak wong kok saiki mangkurisani kabar-kabar oh anak papat turu beras regane larang anak do diteketi lho ngono kuwi nak udzubillah <laughs> saged nami bapak ibu nggih nyuwun sewu bapak ibu sing yakin nih, masalah rezeki kula kan nate matur lho iki menungso urip neng donya dititah padha nek urusan rezeki dijatah beda menungsa iku wajibe usaha karo donga oleh rejeki sepira ditampa atine sing nri sing lega gak usah liri karo kanca gak sah meri karo tangga kabeh sak dermana apa kandume sing maha kuwasa mulane aja nekane wong tamasya iki rungok to. Mulane aja neka-neka. Wis metu aja neka-neka. Yo. Bapak Ibu setiap materi ada lagunya saya. Yo aja neka-neka. Urung jam 2 ya. ya. Selalu ala Muhammad. Aja neka neka. 1 2 1 2 3 4. nggih Bu nggih. Dados kula nyantu supaya tenang atine, tentrem atine, yakin kali janji Allah selagi kula njenjen cek gesang teng alam donya sih diparingi jatah rezeki. mung sepira akeh rak terserah sing maringi. Nggih Bu nggih. Ditampa kanthi lega. Alhamdulillah. Wong ki nek gak gelem nrimo, bahasa nrimo, ngertos nggih nrimo nggih. Bahaya, Bu. Wong ora nrimo niku akhire wani korupsi, bener nggih. Wong korupsi ki mergo gak nrimo, gak nrimo karo gajine. Ana sing wani nyolong, mergo gak nrimo karo jatah rezeki sing diparingne Allah. sing pedagang wani ngurangi timbangan wani ngapusi jele dicampuri kerikil, mergo napa gak trima kalau jatah sing diparingi Allah ana rumah tangga kisruh mergo napa gak trima kalau blonjone bapak nggih nggih bu ibu ibu sing trima nggih bu iki contoh sederhana nek jenengan nrimo ora rumah tanggane tentrem atine ya ayem bapak sebagai seorang suami ya tanggung jawab pak kewajiban bapak ya harus dilakukan napa dipenuhi termasuk nyukupi kebutuhan rumah tangga nek duwe dhuwit ya diparingne garwane ibu-ibu tau dibelanja bapak ora Om oh, boten di bojomu, Bu. <laughs> ibu diparingi sepira atine nampa ora tenang umpamane ngene bapak mari megawe oleh hasil sepira paringne bucu nyebu bu apa yang ibu iki lho oleh nyambut gawe hasilnya ya mung sak mene tomponen plek oh, terus jenengan nampa duwe seneng mboten pun jenengan nek remen nampa dhuwit leh maringi bapak niku to bapak oleh ganjaran jangan angen bapak oleh ganjaran Pergo nyenengne bojo ngaten ibu-ibu pengen ganjaran mboten gentos nyenengne bapak kok guyu ora usah maringi apa-apa cukup muni ngene matur nuwun nak ngono bojomu tau matur nuwun pak Oh, boten blas. Loh, sederhana lho, Bu. Wong lanang nek sing putih diparingi matur nuwun, suwenenge gak karuan. Lah jenengan nyenengne bojo iki ya oleh ganjaran. Dikulinakno nek diparingi sapa wae, ora mung bojo, diparingi sapa wae matur nuwun sebab wong sing gak gelem matur nuwun karo wong sing gawe becik marang dheweke padha wae gak syukur kali Gusti Allah betul nah ngoten ku dikulitakno asline golek swarga ki upama diitung nggih wong lanang karo wong wadon gampang wong putri nggih saiki wong kakung pamane mblonjo nya dik hasilku ya mung sakmene kuwi apa terus mara dhuwit metu dhewe kaya sulapan mboten Wong lanang rekoso nyambut gawe esok sore rina wengi ngalor wetan mrana nibo jungkir montang mobat golek duit lagi nyah nek ibu apa ngono matur nek mung matur nuwun ora sanganggo ragat jane gampang kok Ini enggak dipraktekno. Rata-rata mboten trima, Pak. Diparingi dhuwit niku nyawang wis gak genep nglirik tok karo ijo. Mencep wis ra genep kae. Tapi ya disaut. Nah, niat ora ngewehi rasah meneh. Lho ngono. Disaut. Terus duwe memeng turun dalan ngerti apa-apa larang karo warung, warungku. beras larang, lombok larang, gerih larang, tempe larang, blonjo rame memper lho. Mangane ra ana lawe gambleh. Ngono ta? Iki gara-gara ati gak legok. Bu. Nek kondisi ngoten niku jenengan teruske niku bahaya iso nabrak napa-napa. Ati nek kondisi ngoten niku dililih-lirihin, lilih ngertos lilih. Lilih ngertos Lilih niku saka tembung lillah. Lillah. Ikhlas. Ati ki nek ora lega, aja nandangi apa-apa. Nggih, rumuse gampang. Nek peteng niku meneng lah nek padang lagi tandang. Niku ora ati peteng jenengan gara-gara diparingi arta kirang kathah mungkin nggo memeng kan peteng atine. Jenengan aja nekat blonjo bahaya dipadangke dhisik. Saged ditampi. dilatih bu mungkin aja lekat wah wis kacau lu aku neng warung wis ngentuk wah kuat saya kaya mendung arep jembral ketemu kanca nanti bu rasa teka terus nabrak wong siji gua teka warung ya ngono dalah sing tunggu warung ki lagi nak jeding pipis to ndek ngamuk lho iki sing dodol ndak endi iki niat dodol apa ora iki ngamuk nabrak loro wis aku iku bahayane ati. Mulane sing ati, ati. Mboten dosa sadar lho mboten. Kula dudono. Akhire sing duwe warung metu, enek apa ta enek apa, aku lagi non jeding. Mbok sing sabar. Iki lho bojoku kuwi mangan karo sambele ngono gambleh ae. Aku arep golek lombok. lombok ya kuwi ana milio ana ijo ana lombok abang ana lombok garing milih terserah la iki lombok gosok mbak dal ngono ta maju bakule ati iki gak padang bubrah Pak betul Gusine banter nanti kulino mungkin diwai mulai uh, urung pacang wong mriki peteng merengut masak terus kok bludakan terus Eh, nyambel itu ngerti ya mbien aku mah aja kebacot ngono kuwi wong lanang gak wani ngomong entek ngono ngomong karo kok geger oh iku ibarat geni nek disambung geni kobong bapak eh ah nonton TV nonton TV yang juga adalah bal-balan Barcelona musuh Real Madrid masih ditonton Dewi roh-roh kul ibuke krungu tua mbah pegel Pak ragul gulak wonten niku <laughs> nggih mergo ati pegel astagfirullah niki lho bahayane ngono ku bareng masake rampung disuguhno nek meja makan gudak-gudak wis masyaallah lho ngongkon kuwi gak enak blas lho wis mateng mangan ora mangan wong lanang lek loro ning ati iso lho umure wong lanang sudah setahun <laughs> astagfirullah nemangan ngono ki wong lanang masyaallah akhire krengkang-krengkang ayo ah, mangan lu mangan niku lagi apa sida maem ba oh, lagi lungguh lagi arep muluk eh, dibungoki nek lawe aja mentekno anak murung mangan wi ngono Lekek. <laughs> Bu. Aku gak mengarah kepada siapa-siapa iki mung contoh wong kene atine gak nrimo bahayane ngono iku. Saged ditampi. Jajane awale wau trimo, Dik. Belanjane ya mung sak tampo tampa. Niki lek nyambut gawe, oleh nyambut gawe sak menit asli. Matur nuwun ya Mas. Wah, padang ning ati. Terus blonjo, gak sambut delok akeh sikike. Upama ngono, Neng warung adalah gitu ku tempe gak cukup, gitu ku tahu gak cukup. Umpama kok ngono soalnya belanja nih mong tinti. Ah, tuh kok lomba tak. Tengok ngoma, awe di sambel mangan lawe sambel korek. Ngomong ngono. Enak, monggo mas dahar. Lo, halus toh? Ya, mangan ora kok. Ayo ah, mangan gak ngono. <laughs> ya, mangan ya mangan. Nah, jenengan matur ya padang nyuwun ngapunten mas. wau wartone kula buta teng warung kula nggih blonjo mboten kok. lho sakniki napa-napa larang tahu larang tempe larang telur larang lha iki alasane ki sambel apa lombok kula ulek dadi sambel pun ngoten niku bapak ya kudu anu Pak kudu nampa nek blonjone sithik lawuh sambel ya kudu nrimo nggih rak ngoten to Bu sambel nah ya aja ngono Mungkin nek jenengan sambel nah, dina-dina sambel niku nglarakno ati, terus sambele gak berubah dadi iwak. Nggih, saged tapi Malah enak diwale. Lah apa-apa ora masalah. Aku sambel ya nrimo Alhamdulillah sambel-sambel gak masalah. Syukur awake dhewe cek doyan sambel ngono. Delokna akeh wong sugih kok doyan iwak mangane didulang, mlaku gak iso oh, awake wong sakel alhamdulillah. Seneng mboten nek ati Ibu? Enak pagi makan sore tiada takkan putus cintaku padamu kata nih kok baju satu kering di badan takkan pudar sayangku padamu walau hidup ini dikubur derita enak lekek-lekek. Nggih, Mas. Saget ditampi nggih. Ubah oh, ayane teng mriku niku. Iki nek jare saire almarhum Gus Dur, kan apal Bu? Saire nika. Nika, di disaire bareng-bareng. Uripe ayam rumangsa aman gunung rasa tanda iman sabar nerimo najan pas pas 바뀌었다. Tapi bawa nggih, nampi nggih. Nah, dilatih hatine sing trima. rezeki kali Allah sepira sing trima ora tentrem. Ngoten niku kan sing Pak Yai, carane trima iku piye? Lah ngoten nggih. Carane trima, Bu, mang yakini nek rejeki sing maringi Allah. Menggerak terima Contoh, jenengan diparingi arta bapak. Ngoten niku atine yakin alhamdulillah Allah mari rezeki aku lewat bojoku, ngoten. Aja Allahe mbok ilangi. Sederhana kok. Hidup ini asal Allah di satu satukan, yakin, tentrem. Sampeyan mau wani maidu Gusti Allah. Nggih? Tak betul wani ta? lagi nggih. Pun siapapun, siapapun, pedagang, pedagang niku to oleh bati pamane mung 50.000 pamane ya alhamdulillah Gusti Allah maringi rezeki aku 50.000 mesti trimo aja mbok pak delok wong sing tuku tok oh titan ana lho aja ngono <laughs> Allah sing sing sing sing diyakini saged ditampi nggih ketah ngoten petani sami mawon umpame petani kok Biasanya sawah sak patok itu oleh rong ton pamane gabahe. Saiki mung oleh sak ton. Isane nampa diyakini alhamdulillah Allah maring rezeki aku sak ton ngono. Ngeten iki pegawe nggih ngoten sami mawon. Tiap bulan dapat gaji alhamdulillah Allah Allahnya maringi rezeki aku lewat lah ku nyambut gawe aja mung sebatas blonjone negara aja mung ngoten tok leh yakin ini lho Bu wong nyatane ya saka nggono Gusti Allah tenan kok nggih Bu nggih Allah ngeten niki rak jenengan bingung janjane Gusti Allah perane teng pundi to rak ngono sampean Bu ora tau ngewangi apa-apa rak ngono ya Gusti Allah gak ketok blas wong sing kangelan kan aku mesti ngoten Allah perannya luar biasa Bu umpamane sing duwe toko nggih jenengan kok iso buka toko Kira mergo awakmu sehat to nggih lho sehat ki sing maringi sapa lho kok iso gak mbok aku iki lho <laughs> non tak kene ta nah. jenengan iso nglayani pembeli apa meneh dari pembeli kok iso dikrentekne atine sangka ngomah budal ning pasar kok iso tiba warungmu iso milih daganganmu turis cocok iki gak kersane Allah kok iso ngoten niku nggih itu peran Allah maka rezeki ini sing maringi Gusti Allah gitu maksud aku pripun saya nampi wis yakin asal jenengan saged mengondisikan hati seperti itu urip niki cukup enak ning ati nyaman anane gak terima mergo napa mboten diyakini nek sing maringi Allah masalahe oh. anaknya kurang terus suwe-suwe kurang ajar wani nyolong, wani korupsi. Oh, naudzubillah min Sakit ditami Bapak Ibu? Nah, makne monggo wonten ing peringatan Maulid Nabi dalu niki kula ajak sareng-sareng mangke dilatih kula jan sedaya nata ati ya Bu ya nyukuri nikmat paringe Allah, rezeki ditampa, akeh sithik ditampa wong Allah niku musbah pirsa maha kuwasa gak perlu didikte kita kantun nyukuri Pak nggih mengki lak sekeca perintahe dilakoni tuntunane agama ditindakno sing tenan insyaallah mengki banjur sedaya badhe gayuh katentreman donya akhirat Allahumma amin ngaten sebab napa kula njenengan niki mboten dangu gesang teng donya ngerti tangan iki dawa wedi iki lak kek sing wis nunggu pirang taun ana donya sak wetar metu gowo iki metu ta ya karo ngenteni jam loro ya nano nano nano nano aku tak leren ya apa di di dinding ya apa enggak bu kalau di sambil oh telas mau mulih gawala lah kendala duet nang kita iku nek ngono ku dirasani masih gak kaya kaset e ngono nanu nanu sapa lho ha ana dunya sawetara ya tanyane aku tuminda mundere dawa Neng Nang dunya sak wetara ayo nindakne dawuh agama. Allahumma. Ya Mas, beneran Mas, kok dikira ora bolo. Ayo ayo padha golek sangu. Golek sangu. Gune ndi? Suwan bringalah. ring alam boko sowan ning alam bakok maksud bakok iki langgeng alam kelanggengan maksudnya ayo golek sangu nggo sowan ning alam akhirat Allahumma maksudnya ngaten Bu Allah kanonan no Ojo siro namung padha ketungkul aja ketungkul karo gebyaring donya ya Bu ya pirang taun lawase ning donya iki ngelingono yen sira bakale mati betul sangu mati dudu emas raja brana nanging iman sarta ngamal kang utama betul Eh, malah liar-liar. Jenang kula dukanca nggo aja jalali. Esok sore rina wengi tansah do ngaji. Allahumma ing tembene murih urip gayuh mukti sing ra ngaji uripe bakal diruki. Nauzubillah min. Ayo selawat. badawa murih urep antuk kabejan Allahumma rugi donya iku namung sakwetara rugi akhirat besok bakal cilaka naudzubillah min halik lakne Kula ajak Bapak Ibu monggo sisa umur kantun pirang dina mboten retos pinten taun mboten retos dienggo nindakake tuntunan agama Islam saestu derek tuntunane pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kula dan sedaya diparingi gesang mulya teng donya lan binjing teng akhirat saged mlebet Suwargo, Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh, kula menawi ceramah ten pundi-pundi anggere pun tiba muga-muga mlebu swarga. Ngoten nggih pun, maksude mboten kula teruske. Lah kok nek metu meneh piye? Nah, nang lebokne kan angel. Nggih, donga sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد الذاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع علمائنا ولجميع أولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة wa na'udzubika min syakhatika wan nar Allahumma aina 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an imanan kamila wataubatan nasuha wa amalan salihan maqbula wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab wal fawza bil jannah birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah Lagu-lagu datang segenap panitia Terima kasih atas perhatiannya Selamat beribadah, selamat berjuang Nyun ngapunten nggih lepat lo sak konco nggih Mbok bilih wonten atur ingkang ketrucut keladuk kirang damel napa nggalih nyun ngapunten Demikian Waktu saya kembalikan wallahul muwafiq ila aqwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabillahi taufiq hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.